Продолжуваме со нашата серија Агапе, четврти дел. За разлика на, за оваа книга, мене е една од најомилените книги од Елен Вајд со утренски стихови, значи зборувам за такви книги, ми е мојот живот денес – кое што јас своевремено, кога може ми беше и најтешко, ги поминував најтешките периоди во адвентизмот, ја преведов. Од ден за ден си ја преведов книгата, значи ја имам преведено, така да ако некојаш може изразу би желба или се дојде до такви идеја, може словно да печатаме, само една лектура да се направи и готова е. Еве како започнува мојот живот денес на првата страница, значи ова е коментар на, на стихот од 1. јануари. Мислам дека беше стихот негде во пословици, мегуто не е толку битен стихот, колку што е а, битен овој текст кој што се поклопува со темата која што ја имаме за вечерва. Сум го читал овој текст, ке се сетите. Уште една нова година ги отвара своите чисти и неиспишани страници пред тебе ангелот записничар стои спремен да запишува. Од патот по кој што ќе тргнеш во иднината и од твоите секојдневни постапки зависи што ќе биде запишано. Се се запишува. И кога сме овде, и кога сме на работа, и кога сме сами дома или било каде, се се запишува. Има еден ангел записничар кој што запишува се. И вели, воглавно од тебе зависи дали годината во која што што туку влеговме ќе биде за тебе срекна нова година. Од кого зависи дали годината ќе не биде срекна, евек. И и како на црква. Па од нас самите. До тебе е да ја направиш на вистина срекна и за себе, и за оние кои што те обкружуваат. И сега оној дел кој што мене ми е битен. Нека трпението, збројовме за трпението. Долгото поднесување, конкретно баш збројовме за долго трпението или долгото поднесување. Добрината, за која што ќе зборуваме вечерва, и љубовта станат составен дел на твоето битие. Значи, трпението, долгото поднесување, добрината и љубовта станат составен дел на твоето битие. Тогаш се што правиш, значи ако е тоа случај, ако тоа стане дел од твоето битие, тогаш се што правиш и на она на кое што денес му се посветуваш ќе биде чисто и убаво, а извештајот за твоето животно искуство ќе биде добар. Јас верувам дека секој од нас сака да неговиот извештај биде добар. Се што правиме да биде чисто и убаво пред Господа. Затоа трпението, долгото поднесување, љубовта, добрината треба да станат составен дел од нашето битие. И сега отвараме во прво послание до Коринќаните 13 глава 4 стих. Прво послание до Коринќаните 13 глава 4 стих. Ја видовме првата карактеристика и видовме и зошто првата карактеристика или атрибут на љубовта е љубовта долго трпи. Втората е љубовта е милостива, вели во овој превод. Во другиот вели дека е полна со добрина. Ке видиме всушност која е значењето на што всушност означува а самиот грчки збор, нема да го и да го спомнуваме грчкиот збор, меѓутоа кој е неговото значење. Не е битен зборот, туку неговото значење. Значи, љубовта е милостива, љубовта е полна со добрина. Според ова изгледа е, која зборуваме за нашите меѓучовечки односи, дека не само што треба некого да го трпиш и тоа добро да го трпиш, туку и треба да бидеш добар кон него, да му возвратиш со добрини, затоа што љубовта е полна со добрини. Што уште на почеток го прави сето ова тешко. Јас кажа пишно на почетокот, ова може би лесно да се проповеда, меѓутоа тешко да се живее. Зато што ние по природа не сме такви. Нам треба Господ да ни ја всади таа љубов во нашите срца, да стане сето тоа дел од нашето битие, затоа што не е. Ние сме сосема поинакви. Лука 18 глава. Еве кој е добар. Лука 18 глава. 18 и 19 стих. И еден началник, Лука 18, 18 и 19, и еден началник го праша велејки, го прашува Исуса, учителе добар, рави, меѓуто му се обрека не соодветно, значи, не, не, а, на чуден начин, учителе добар, обично ги викале рави, Учителе добар, што треба да направам за да наследам вечен живот? Исус му одговарал, зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. Исус сватил дека началникот кој што стои пред него гледа на него само како на учител. Не гледа ништо божествено. И Исус сака да го насочи неговиот поглед кон Бога, И вели, не ме нарекува добар, единствен добар е единиот Бог. И тоа наистина така. Знаете, ние, вие за многу луѓе денеска може да кажете и добар е. Ој човек е наистина добар. Но дали во суштина е добар? А, од неодамна беше, и тоа не е единствен случај, се почистите тие случаеви. Имаше во некое село македонско, не знам каде точно, а, некој случај на педофилија. Значи, беше постар човек во години, дали сило машко или женско не е ни толку битно, дете. И знаете ли какви беа коментарите на луѓето, неговите соседи? Знаете, тоа е село, тоа е мало место, сите се знаат. Ши ние го знаеме него за добар човек. <laughs> Значи, бил познат како добар човек. Ете, може би помагал, може би бил наистина добар, како добар, онака. Меѓутоа, Еве што направил добриот. Нема добар човек. Што вели? Павле е, може би, <laughs> најпрецизен во Римјаните трета глава. Што вели Павле? Од 10 до 12 стих. Трета глава Римјаните 10 до 12. Како што е напишано, нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Не сме ние добри по природа, ние сме синови на гневот, ние сме зли. И сите, на сите нам татко ние е гјаволот, пораѓање. Значи, таа добрина, за која што зборуваме, а ќе видиме подосно, зашто всушност стана зборува овде, само ја има Бог, Тој е вистински добар, тој е полн со добрина и треба да ја бареме од него да ја сади во нас. Еве да прочитаме уште некој стих. Излез 34.6, втора Мојсева 34 глава. И неколку пати веќе се навракаме на оваа 34 глава, каде што Мојсеј, да се подсетиме, побарал да ја види славата Господова, па верувам дека следната савата нешто ќе чуеме повеќе за тоа од Јани. Но И а, Господ поминал пред него и вели, значи 34 глава 6 стих реков, Господ помина пред него и па се јави Јахве, Господ Бог дарежлив и милостив, долго трпелив на гнев, за ова веќе избрувавме, тоа беше првата карактеристика, многу милостив и вистински. И се овде и во двата македонски превода, како што видов, стои многу милостив. Меѓутоа треба да стои полн со добрина, изобилува со добрина, меѓу место многу милостив. Зашто веќе милостив е спомнато. Меѓу тоа и не е ни грешка ни тоа, затоа што ако забележавте во Коринкјаните 13 глава 4 стих, во едниот преод во Константинов стоеше дека љубовта е милостива, во другиот е полна со добрина. Не е ништо грешка ни тоа, тоа сакам да ве насочам на тоа дека овде се вели дека за Господа дека е полн изобилува со добрина. Ајде да прочитаме нешто од псалмите. 31 псалм, 19 стих. 31.19. О, колку е голема Твојата добрина, што ја чуваш за оние кои што се бојат од Тебе, што им ја укажуваш на оние кои што се надеваат на Тебе пред очите на човечките чеда. Јас верувам дека сите ние можеме да посведочиме колку е голема Божијата добрина. И затоа има еден многу убав стих во 34-тиот псалм, 8 стих, кој што повикува Вкусете и видите колку е добар Господ. Ние сите вкусивме, ние сите видовме, ние сите сме осведочени. Жалостно е што луѓето наоколу ова го немаат вкусено и го немаат видено. Ние сме тие кои што треба да ги повикаме на вакво нешто. Вистина Господ е добар и тоа е полн со добрина. Не само што не трпи, и тоа долго не трпи, туку е полн со добрина, изобилува со добрина. Ако не беше таа негова добрина, немаше спасение за нас, ке видиме малко и подосно последните следните стихови. И сега да отидеме во Новиот Завет, во Римјаните втора глава. Читавме предходно нешто во третата глава, но Во овој стих, во четвртиот стих, во втора глава Римјаните, зборот добрина, Божјата добрина е сличен на оној збор кој што се користи во 1 Коринќаните 13.4, значи грчки збор, односно и двата тие збора имаат исти корен. Така да, тука сме. Нема многу разлика. Еве да го прочитаме. Втора глава, четврти стих Римјаните или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божјата добрина те води кон покаяние. И наистина, ако Бог не беше добар со нас, дали ќе се најдевме воопшто тука? Дали ќе трпеше и ќе чекаше да дојдеме до покаяние? Пазите, ова како карактеристика, како атрибут треба и ние да го имаме. Нашата добрина и те како може да делува, да стопи нечие срце за да дојде до покаяние и до спасение. Ова се карактеристики на љубовта, ова се карактеристики Божи кои што ние треба да ги поседуваме. И сега, кое е всушност вистинското значење на оној збор и овој што го прочитавме во Римјаните 2.4, но конкретно зборуваме за 1 Коринјаните 13.4. Значи, љубовта е милостива или љубовта е полна со добрина. Се користи грчки збор кој што всушност означува корисен. Да бидеш од корист за некого. Да бидеш на нечија корист. Или, со други зборови, да го понесеш бремето на другиот. Тоа е добрината. Значи, Со други зборови, кога потребите на другите ти се побитни од твоите лични потреби. Значи, не само што треба да го трпиш оној кој што е многу поразишен од тебе, видовме од минатите проповеди, затоа што има поинаква позадина, поминал поинакво детство, поинаква младост од тебе и едноставно треба да бидеш трплив, да го сослушаш, за да го разбереш. И не само што треба да го трпиш, туку да бидеш спремен да, да го понесеш неговото бреме, да ги понесеш неговите тешкоти. Спремен да помогнеш, да направиш добро дело, па макар и какви да е. Од најситно до најкрупно. Ние често пати факт е дека Зборувам за оние кои што сме тука, кои што се гледаме, кои што се знаеме. Сега може тамо некој некаде не, нити го познаваш, нити па знаеш дека има некоја потреба. Меѓутоа ние тука кој и се гледаме и гледаме и како да мижиме, значи како да треба некој друг да ни каже што треба да направиме. Тоа нема врска со добрина, значи. Треба да потекнува од нас. Ние самите треба да направиме добро дело, да му помогнеме да да му ја да му го леснеме товарот на братот, на сестрата и така натаму спремен, со други зборови, накратко да им служиш на другите. И сега да отвориме во Мати 11 глава. Може би наслутувате кои стихови ќе чита во Мати 11 глава. Тоа се последните стихови од Мати 11 глава. Познати стихови. Да, од 28 до 30. Дојдете при мене, вели Господ Исус, сите кои што се трудите и сте обременети, и јас ке ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ке најдете одмор на своите души. И сега внимавате, 30 стих се користи еден збор, кој што го има истиот корен, како и овие во Римјаните 2.4 и 1 Коринјаните 13.4. Корисен. Еве го зборот. Зашто мојот јарем е пријатен, вели овој превод благ или мислам дека стоеше во другиот превод лесен. Зашто мојот јарем е пријатен или благ или лесен и моето бреме е лесно. Знаеме, сме зборувале, да не опишуваме сега што значи како, како личи јаренот. Зборувавме еднаш дори скоро на тема како треба да го земеме тој Христов јарем на себе, како што и тој не повикува овде. А, и зашто, зашто неговиот јарем е лесен? Зашто е пријатен дури? Вели овде, преводот. Зашто што Христос е тој кој што влече, Христос е тој кој што носи, Христос е тој кој, кој што те насочува. Со него е лесно и пријатно. Еве ја неговата добрина, еве ја, еве ја таа негова карактеристика полн со добрина. Спремен да ја, да ја понесе тежината и бремето на секој од нас. На крајот на крстот да знаеме што се е понел на крстот за нас. Сите наши гревови, сите наши болести. И се, буквално, целиот товар го зел на себе. Значи, со други зборови, да си добар, вистински, значи да, им, да, да бидеш спремен да им го олесниш животот на другите. Да го понесеш нивното бреме, нивните тешкотии. Але да читаме Псалм 119, 6 и 8. Псалм 119, 6 и 8. Ој стих вели, ти си толку благ и добар, научи ме на Твоите правила. Никој не сака правило. Никој не сака да живее по некои си правила. Мислам, човечки, нели? Луѓе, луѓе сме такви, сме сакаме да бидеме слободни, под наводници слободни. Некои сметаат дека и десни заповеди се некои си правила, строги правила, па сега ние сме робови, робуваме некому. Не знаеме да живееме слободен живот. Ги тоа, за да некој научиш на некои правила, Многу полесно ќе биде ако си добар, ако си благ. Кон него во тој процес на учење, која покажеш сета своја добрина кон него, ако ти стало до него, ако си спремен да ја понесеш неговата тежина, да му се најдеш во тешкотијата, тоа е она што, е, што значи добар. Љубовта е добра, полна со добрина. Или 147 псалм, први стих. Псалм 147.1. Алилуја, фалете го Господа, зашто е добар, пејте му на нашиот Бог, зашто е благ, тој е достоен за секаква пофалба. Господ е достоен за пофалба, зашто? Зато што е благ, зато што е добар. И како што видовме предходно, сите ние многу добро знаеме, сите ние сме вкусиле колку Господ е добар со нас. Додиме да во Новиот Завет, во посланието на Тит, до Тит, всушност, посланието до Тит, таму пред евреите, во третата глава, четврти и пети стих. Но кога се јавија добрината, значи, еве, третиот стих може да го прочитаме, зашто и ние бевме некојаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти задоволства, живејќи во зло и завис, мразени, мразики еден со, се со друг. Но, кога се јавија добрината и човеколюбието на Бога, нашиот Спасител, не спаси. Не врз основа на праведните дела, што сме ги направили ние, туку по својата милост, преку капањето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Ако Господ не беше добар со нас, нема, нема спасение, немаше тука да бидеме. Псалм 86.5 Или, ајде, да не шетаме многу, Ефесијаните првен ќе го прочитаме. Послание на Ефесијаните, втора глава, 6 и 7 стик, познати стихови. Ефесијаните 2, 6 и 7. И со него не воскресна, и со него, значи со Христа, не седна во небесните места, во Христа Исуса, та во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат според својата добрина код нас во Христа Исуса. Господ е толку добар, да таа своја добрина ќе покажува и, како што денес ќе покажува и понатаму. И сега Псалм 86.5. Псалм 86.5 стих. Зашто ти си, Господи, добар и проштеваш со задоволство. Полн си со љубов кон сите кои те повикуваат. Неговата добрина не води до покаяние и Господ, повторно со таа негова добрина, со задоволство ни просто. Видите, таа негова добрина, всушност, ке не спасува. Тука е милоста, благодата, меѓутоа, затоа што Господ е добар, полн со добрина. Замислите си кога ние би ја имале оваа карактеристика. Кога ние би биле полни со добрина кон луѓето. Многу поинако ќе биде. Проповедањето на Евангелијето и местата нема да бидат, верувам, толку празни. Да бидеме спремни да им се најдеме на луѓето во нивните потешкоти и да бидеме спремни да го понесеме нивното бреме. да бидеме корисни луѓе, не од корист, туку корисни. Тоа <laughs> е голема разлика. И еве, би се осврнале на два, два примери во Библијата. Еве, да прочитаме во Евреите, послание до Евреите, 11 глава. четврти, двадесет 25 стих, станува збор за Мојсеј преку вера Мојси, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фароновата керка. Значи, кога Мојси развар дека има еврејско потекло, можеше многу лесно, ако сака да остане и да биде виден човек, на видна позиција во најголемото царство тогаш, најмокното Египет. Но, тој одби да го нарекуваат син на фароновата керка, затоа што не беше син на фароновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, да го носи бремето на Божиот народ и да ги изнесе по Божија промисла, да го изнесе Божиот народ од робството, низ пустината и знаеме какво било сето тоа патешествие негово и нивно. Отколку вели да се насладува за кратко време на гревот. Еве ја таа добрина на дело кај Мојсија, Го спомнавме од неодамна Давид како пример за долго трпеливост. Давид е пример и за добрина. Значи, Давид бил а, помазан од Господа за цар, меѓутоа долги години, неколку години, може би десетина, не знам колку од прилика, тој не можел да стане цар, зашто? Затоа што и бил прегонуван од царот, од Саул. И во две прилики можел да му ја скине главата, многу лесно и да го реши случајот. Меѓутоа, Давид тоа не го направил. Зато што бил долготрпелив, чекал на Господа, но и полно со добрина. Го поштедил Саул. И да се осврнеме при крајот на Матеј пак 11 глава. Значи, Господ таму повикува, тоа често пати може да се најде, ако не знам, подсетите ме каков надпис стоел тука во оваа црква. Да не беше тоа истината на времето. Дојдете кај мене, или? А, добро. Значи, јас во многу цркви сум видел, токму Матеј 11.28 стои, а, значи, дојдете кај мене сите што се натоварени и обременети. Да, може би стоело тоа порано. А, знаете ли која е најголемата добрина што можете да, да му направите на било кој? Да го доведете кај Господа, да го доведете кај Христа да се растовари тука кај Христа, да му предаде цело своје бреме и тешкотија на Христа и тука ќе најде и радост и се и спасение. Тоа е најголемата добрина. И, значи, не е, не е сад те погрешно, меѓутоа, пасторите се знаеме зашто, сте, зашто се пасторите. Пасторите се тука за да се грижат за стадото. Меѓутоа, знаете, има луѓе кои што Сега нема кој да, да скока и да, да ми се противи тука. А, има луѓе кои што 10, 15, 20 пати ке ти звонат во текот на денот на телефон, како да вие, значи, за било што важно, неважно или што и да е, како да вие сте Бог за нив, значи, како да, секоја тешкотија, било што да им, дворет, тука сме да се слушаме, нели? Меѓутоа, сепак треба да ги насочиме на Господа, на Христа, Таму е решението за проблемот. Не може пасторот да биде решение на секој и сечи проблем. Пак да не ве свате погрешно. Значи. Мислам, не, не верувам, никој од тука <laughs> не е од тие, како и да е. Значи, мора да ми даеме до знаење на луѓето дека не сме ние решение на проблемот, туку проблемот го решава Христа, решение на секој проблем е Христос, затоа што тој го решава проблемот на гревот, а сите други се последици само на гревот. И тоа е вистинската добрина, што некојаш може би погрешно ќе бидеме сватени. Најголема добрина што може да му направите на човек е да, да го однесете кај Христа, да таму се растовари од сите проблеми, сите маки, а Христос е тој кој што носи, тој е изобилува со добрина. Нека Господ ни помогне да имаме и оваа карактеристика во нашиот живот. И да бидеме долго но и да, има, да бидеме полни со добрина. Тогаш, многу поинакви ќе бидат нашите човечки односи и се друго ќе биде поинако. И верувам дека и редовите ќе бидат пополни. Нека Господ ни помогне во тоа и нека му е слава. Амин.